มีความอยากมีความขยันในสามันจะมีงานการเก็ดความน่าทำงานมันมีความอยากมันมีรสชาติมีความขยันอยากจะเก็ดแบบนั้นเลยตรงนี้กำลังใจอยากเก็ดงานงานงไงสนุกสามสามสามนาะสมัยปัจจุบันกับสมัยพุทธกาลรู้สึกว่าจิตแตกแตกต่างกันเนาะ รรมะอะไรที่ต้องการทำตัมเดี๋ยความอยากรู้อยาก